Նախ ուրվանորությունների մասին համառոտ։ Մարտակերտի շրջանի Ղազանչիի տարածքում տեղի ունեցած միջադեպը շարունակում է մնալ հասարակական ուշադրության կենտրոնում։ Արցախի ֆինանսների նախարարությունում հարկատուների հետ քննարկվել են առևտրի ոլորտում գոյություն ունեցող հարկային կարգապահության հետ կապված հարցեր։ Արցախի եւ Հայաստանի մշակույթի նախարարները Երևանում հանդես են եկել համատեղ ասուլիսով։ Գառնանային ընթերցումներ նվիրված մայրության եւ գեղեցկության միամսյակին։ Քրեական իրավիճակը հանրապետությունում անցած շաբաթվա ընթացքում Հայաստանի Հանրապետության Կրթության ազգային ինստիտուտի մասնագետներն Արցախում ուսուցիչների համար վերապատրաստման դասընթացներ են կազմակերպել։ Այժմ այս եւ այլ թեմաների մասին առավել հանգամանորեն։ Մարտի 25-ից 31-ն ընկած ժամանակահատվածում Արցախա-ադրբեջանական հակամարտությունների շփման գծում հակառակորդը հրադադարի պահպանման ռեժիմը խախտել է ավելի քան 250 անգամ, հայ դիրքապահների ուղղությամբ արձակելով շուրջ 3000 գրակոց։ Ինչպես հայտնել են Պաշտպանության նախարարության մամլոյցարայությունից, Պաշտպանության բանակի առաջապահ զորամասերը շարունակում են դիրապետել օպերատիվ մարտավարական իրադրությանը եւ վստահորեն իրականացնել իրենց արժեվ դրված մարտական խնդիրը։ Ղազանչիի տարածքում տեղի ունեցած դժբախտ միջադեպը շարունակում է մնալ հասարակական ուշադրության կենտրոնում։ Արցախի արտաքին գործերի նախարար Մաս Իսմայելյանն ու արտակարգ իրավիճակների պետական ծառայության տնօրեն Կարեն Սարգսյանը ժամանել են Hello Trust-ի Ստեփանակերտի գրասենյակ Մարտակերտի շրջանում տեղի ունեցած պատահարի արդյունքում ունեցած զոհերի համար կազմակերպության Արցախի իշխանությունների ցավակցությունը փոխանցելու համար։ Փաստը, որ ականի պայթյունը գրանցվել է առաջնագծից բավական հեռու բնակավայրերի հարևանությամբ, եւս մեկ անգամ ընդգծում է Արցախում ականաձերծման աշխատանքների իրականացման կարևորությունը, շեշտել է Մաս Իսմայելյանը։ Պատահարի մասին առաջինը տեղեկացողները եւ օգնության շտապողները Արցախի փրկարարներն են եղել։ Արտակարգ իրավիճակների պետական ծառայության տնօրենը վստահեցնում է, պատրաստակամ են համագործակցությունը շարունակել եւ անհրաժեշտության դեպքում օժանդակել Hello Trust-ի աշխատանքներին։ Hello Trust-ի Արցախի ծրագրի տնօրեն Մայք Նյուտոնի խոսքով նշանակվել է երկու հետաքննություն ներքին եւ արտաքին։ Արտաքին հետաքննությունն իրականացնելու համար Արցախը ժամանել Hello Trust-ի Եվրասիայի ծրագրի տնօրեն Թոմ Մերեդիսը։ Մեծ ցավով տեղեկացանք Պավել Հակոբովի, Սամսոն Ավանեսյանի եւ Մարատ Պետրոսյանի մահվան մասին։ Երեք քաջարի մարդասիրական աշխատողներ, ովքեր Հելոտրաստի կազմում, որը մասնակի ֆինանսավորվում է ԱՄՆ միջազգային զարգացման գործակալության կողմից, մասնակցում էին Լեռնային Ղարաբաղում իրականացվող ականաձերծման աշխատանքներին։ Այս մասին ասվում է Հայաստանի Հանրապետությունում ԱՄՆ դեսպան Ռիչարդ Միլսի եւ ԱՄՆ միջազգային զարգացման գործակալության հայաստանյան գրասենյակի տնօրեն Դեբորա Գրիզերի ականաձերծման աշխատանքների ժամանակ զոհված անձանց հարազատներին ուղղված ցավակցական խոսքում։ Մենք խորապես ցավակցում ենք Պավելի, Սամսոնի եւ Մարատի ընտանիքներին եւ աղոթում ենք նրանց համար։ Նրանք զոհ գնացին ծառայելով իշահ մյուսների։ Հուսով ենք, որ Հելոտրաստի մյուս երկու մասնագետները՝ Գարիկ Ղահրիյանը եւ Արամ Մկրչյանը, ովքեր ստացել են լուրջ վնասվածքներ, արագ կապակինվեն։ Սա եւս մեկ հիշեցում է այն մասին, թե չպայթած զենքն ու զինամթերքը ինչպիսի լուրջ սպառնալիք են քաղաքացիական անձանց համար աշխարհի ցանկացած վայրում հայտնել են ԱՄՆ դեսպանատնից։ Նորղազանչի գյուղի տարածքում հելոտրաստական ազերծող կազմակերպության մեքենայի ականի պայթյունից միջադեպի արդյունքում Արցախի առողջապահության նախարարության հանրապետական բժշկական կենտրոնում գտնվող 1974 թվականին ծնված Արամ Մկրչյանի վիճակը գնահատվում է կայուն ծանր թույլ դրական դինամիկայով։ Առողջապահության նախարարությունը տեղեկացնում է, որ նրա մոտ արկա էր ներքին արյունահոսություն, փայծաղի պատրվածք, կատարվել էր փայծաղի հեռացում։ 1987 թվականին ծնված Գարիկ Ղահրյանի վիճակը գնահատվում է ծայրահեղ ցաներ, կա թեթև դրական տեղաշարժ, հեմոդինամիկ տվյալները կայուն են։ Տեղեկացվում է նաև, որ կյանքին վտանգ սպառնալու հետևանքով նրա մոտ կատարվել էր զույգ ստորին վերջույթների անդամահատում, հեռացվել է փայծաղը, ուներ հեմորագիկ շոկ 3-րդ ու 4-րդ աստիճանի լրացուցիչ հետազոտությունների արդյունքում ի հայտ են եկել ողնաշարի գոտկային մասի 3-րդ, 4-րդ ողների ու փոքր կոնքի ոսկրերի կոտրվածքներ։ Երեք Արցախի ֆինանսների նախարարությունը հարկվճարողների հետ կազմակերպել է հանդիպում, որի նպատակն էր առևտրի ոլորտում գոյություն ունեցող հարկային կարգապահության հետ կապված խնդիրների քննարկումը, հսկիչ դրամարկղային մեքենաների շահագործման կանոնների պահպանմանն ուղղված աշխատանքները եւ աշխատողների ձևակերպման ու աշխատավարձերի ճիշտ հայտարարագրման հարցը։ Հանդիպմանը ֆինանսների նախարարի առաջին տեղակալ Արթուր Հարությունյանն անդրադարձել է փաստաթղթաշրջանառությանը, գործարքների փաստաթղթավորմանը, շեշտելով, որ վերջին տարիներին այս ուղությամբ սկալի աշխատանքներ են իրականացվել։ Նրա խոսքով հարկ վճարողների մի մասն արդեն կարգավորել է գործարքների փաստաթղթավորման գործընթացը, սակայն այդ ուղությամբ դեռևս որոշակի աշխատանք ունենալու։ Արցախի եւ Հայաստանի մշակույթի նախարարներ Սերգեյ Շահվերդյանը եւ Արմեն Ամիրյանը Երևանում հանդես են եկել համատեղ մամլո ասուլիսով, որի ընթացքում ներկայացրել են երկու հայկական պետությունների մշակութային համագործակցության խոշոր ծրագրերը։ Արմեն Ամիրյանի խոսքով փետրվարին ստորագրված մշակութային համագործակցության հուշագիրը միսուարյուն է ստացել եւ տարվա ընթացքում կիրականացվեն ծրագրեր, որոնք հենց այդ համագործակցության արդյունքն են։ Արցախ իմ սեր եւ աջակցենք Ստեփանակերտի թատրոնին ծրագրերի շրջանակում կիրականացվի 33 միջոցառում։ Դրանց մի մասը Հայաստանի Հանրապետության թատերախմբերի եւ երաժշտական համույթների հյուրախաղերն են Արցախում, մյուսը ներկայացումներ, որոնց հասույթը տրամադրվում է Ստեփանակերտի թատրոնի շենքի վերանորոգման ծրագրի իրականացմանը։ Այս տարի մենք իրականացնում ենք Արցախ իմ սեր ծրագիրը, այս տարի մենք իրականացնում ենք Աջակցենք Ստեփանակերտի թատրոնին ծրագիրը, որտեղ ուզում ենք միասին վերանորոգել Ստեփանակերտի թատրոնի շենքը եւ այդ շենքում կգործի ոչ միայն Ստեփանակերտի թատրոնը, այլ նաեւ Հայաստանի ժամանած խմբերը հնարավորություն կունենան հյուրախաղերով ներկայանալու Արցախի հանրությանը։ Արցախի մշակույթի եւ երիտասարդության հարցերի նախարար Սերգեյ Շահվերդյանն ընդգծել է, որ բարեգործական ծրագրի շրջանակում մի շարք համերգների եւ ներկայացումների տոմսերի վաճառքից ստացված հասույթը տրամադրվելու է Ստեփանագերտի թատրոնի վերանորոգմանը։ Նա հույս է հայտնել, որ համատեղ ուժերով հնարավոր է իրականացնել թատրոնի վերանորոգման ծրագիրը եւ ավարտել ոչ հաջորդ տարվա վերջ։ Եթերում Արցախի հանրային ռադիոն է։ Գառնանային ընթերցումներ նվիրված մայրության ու գեղեցկության միամսյակին հերրախոսակապով հաղորդում է հադրուտի շրջանում մեր արտասթիկային թղթակից Էդվարդ Դավթյանը։ Գառնանն ինքնին տոն է, մայրությունը նույնպես եւ նախախնամության կամ հոգեոր կանանց նվիրված տոները նշվում են հենց Գառնանը։ Մադրուտի Ավետիք Իսահակյանի անվան կենտրոնական կրադարանի տնօրինության նախաձեռնությամբ կազմակերպվել է Գառնանային ընթերցումներ, որի մասնակցում էին Մադրուտի վարչակազմի աշխատակազմի, մշակույթի երիտասարդության հարցերի բաժնի աշխատողներ, բաժնի վարի Ջերազի Քայրանի գլխավորությամբ։ Միջոցառում մի նպատակ է հետապնդում ընթերցողների մեջ ամրապնդել գեղագիտական ճաշակ դեպի բնություն ու դեպի գարունը։ Գրադարանի տնօրին Վարսիկ Կամիրջյանի խոսքով Գառնան մասին ընթերցումները օգնում են դաշ իրական մարդու մեջ լավ գծերը եւ այդ թվում աշխատասիրություն ուշադիր հայացք միջոցառումը ամփոփեց հա, վարչակազմի աշխատակազմի մշակույթի եւ երիտասարդության հարցերի բաժնի վարիչ Երազիկ Հայրանը, որը կարևորեց նման միջոցառումների կազմակերպումը եւ շնորհավորեց ներկաներին ավետման մայրության գեղեցկության տոների արդին։ Շարունակ մենք լրատվությունը։ Այժմ ձեր ուշադրությանն ենք ներկայացնում Արցախի ոստիկանության անցած շաբաթվա օպերատիվ ամփոփագիրը։ Խոսափողի մոտ է ոստիկանության հասարակայնության հետ կապի եւ լրատվության ծառայության աշխատակից Սաթենիկ Պետրոսյանը։ Ըստ Արցախի հանրապետության ոստիկանության օպերատիվ ամփոփագրերի սույն թվականի մարտի 22-ից մինչև մարտի 29-ն ընկած ժամանակահատվածում մամլականն ասվածքի առաջացման հանրապետության տարածքում արձանագրվել է 4 ճանապարհատրանսպորտային պատահար ինչի հետևանքով 6 քաղաքացի ստացել է մարմնական վնասվածքներ։ Ներկայացնենք միայն վրայերթի դեպքերը։ Մարտի 25-ին ժամը 17:30-ի սահմաններում 1958 թվականի ծնված Բենիկ Ավանեսյանը վարելով գազ 24 ավտոմեքենան Մայրաքաղաքի Սպանդարյան փողոցի թիվ 101 տան դիմացի ճանապարհահատվածում վրայերթի է ենթարկել 1929 թվականի ծնված Արտաշ Բաղդադյանին, ինչի հետևանքով վերջինս մարմնական վնասվածքներով տեղափոխվել են հանրապետական բժշկական կենտրոն։ Մարտի 25-ին ժամը 20:00-ի սահմաններում 1973 թվականին ծնված Մկրտիչ Հերթևցյանը վարելով ՎԱԶ 21013 ավտոմեքենան Մարտունի քաղաքի ազատամարտիկների 14 հասցեի տան դիմացի ճանապարհահատվածում վրայորթի է ենթարկել 1940 թվականին ծնված Ռոզա Խաչատրյանին, ով ստացած մարմնական վնասվածքներով տեղափոխվել է Մարտունու շրջբուժ միավորում։ Նույն ժամանակահատվածում հանրապետության տարածքում արձանագրվել է ռազմամթերքի հայտնաբերման երկու՝ յուրացնելու կամ վատնելու թմրամիջոցների ապօրինի շրջանառության, խարդախության, գողության, գույքը վնասելու, ջրային կենդանիներ ապօրինի արդյունահանելու, մարմնական վնասվածք հասցնելու եւ զենքի հայտնաբերման մեկական հանցագործության դեպք։ Իրականացված օպերատիվ հետախուզական եւ քնչական գործողությունների արդյունքում բոլոր դեպքերով, ինչպես նաեւ նախկինում կատարված գողության եւ գույքը դիտավորության ոչնչացնելու մեկական հանցագործության դեպքերով հանցագործներ կատարած անձիկ հայտնաբերվել են։ Նշված ժամանակահատվածում ոստիկանության տարածքային ստորաբաժանումների հերթապահ մասերում արձանագրվել է 127 ահազանգ, որոնցից 120-ը բուժհաստատությունների ստացված կենցաղում ազգուշությամբ առաջացած վնասվածքների, 3-ը միանյութական վնասի հետևանքով ճանապարհատրանսպորտային պատահարների, իսկ մնացածը այլ բնույթի դեպքերի։ Բոլոր ահազանգերով անմիջապես դեպքի վայրեր է մեկնել ոստիկանության տարածքային ստորաբաժանումների օպերատիվ խմբերը եւ օրենքով սահմանված կարգով ընդհանցքավորել դրանք։ Ճանապարհային երթևեկության կանոնների խախտումներ կատարելու համար նշված ժամանակահատվածում վարչական պատասխանատվության են ենթարկվել տրանսպորտային միջոցների 606 վարորդներ, որոնցից 309-ը անվտանգության գոտիների չամրակապված վիճակում տրանսպորտային միջոցներ վարելու, 221-ը սահմանված արագությունը գերազանցելու, 19-ը անստաբ վիճակում, 10-ը առանց վարորդական իրավունքի, իսկ մնացածը այլ կարգի խախտումներ կատարելու համար։ Դուք լսում եք լուրեր։ Արցախի առողջապահության նախարարության Հայաստանի Վլադիմիր Ավակյանի անվան բժշկական կենտրոնի լազերային եւ անոթային վիրաբուժության կլինիկայի եւ ֆրանսիական Le Laboratoire Servier դեղագործական ընկերության համատեղ նախաձեռնությամբ Ստեփանակերտի հանրապետական բժշկական կենտրոնի դահլիճում տեղի է ունեցել քրոնիկ երակային հիվանդություն, տարածվածություն, բնորոշում, հայտնաբերում թեմայով սեմինար, որին մասնակցում էին Ստեփանակերտի եւ շրջաների բուժմիավորումների վիրաբույժներ, վնասվածքաբաններ, ուռուցքաբաններ, թերապևտներ, նյարդաբաններ եւ սրտաբաններ։ Հայաստանի լազերային եւ անոթային վիրաբուժության կլինիկայի տնօրեն, գլխավոր անոթային վիրաբույժ բժշկական գիտությունների դոկտոր պրոֆեսոր Տիգրան Սուլթանյանն ասել է, որ սեմինարի հիմնական նպատակն է Արցախցի իրենց գործընկերների հետ կիսել քրոնիկ հիվանդությունների բուժման վերջին նորությունները։ Առողջապահության նախարար Կարին Հաթայանը նախագահ Բակո Սահակյանի հրամանագրի համաձայն Արցախի հանրապետությանում մատուցած ծառայությունների համար եւ ի նշանավորումն Լեռնային Ղարաբաղի հանրապետության հռչակման 26-րդ տարեդարձի Տիգրան Սուլթանյանին է հանձնել վաճական բարեպաշտ մեդալ։ Նախագահի մեկ այլ հրամանագրով բնակչության բուժօգնության եւ բուժսպասարկման բնագավառում ունեցած ավանդի համար եւ ծննդյան 50-ամյակի կապակցությամբ Կարինե Աթայանը Մարտունու շրջանային բուժմիավորում Փակ Բաշնետիրական ընկերության վիրաբույժ Արայիկ Ղարիբյանին է հանձնել երախտագիտություն մեդալ։ Մարտի 30-ին Արցախի կրթության, գիտության եւ սպորտի նախարար Նարինե Աղաբալյանը հանդիպել է Հայաստանի Հանրապետության կրթության ազգային ինստիտուտի մանկավարժական կadrերի վերապատրաստման բաժնի աշխատակից Գրիգոր Արստամյանի եւ ինֆորմատիկայի ու տեղեկատվական տեխնոլոգիաների բաժնի պետ Ռոզաննա Ստեփանյանի հետ։ Քննարկվել են ուսուցիչների համար մարտի 26-ին մեկնարկած վերապատրաստման դասընթացները։